bab pitulas Gustisus ngandika marang para murite tan kena ora mesti ana perkara-perkara sing jalari wong tumiba ing dosa nanging ciloko banget wong sing menehi dadaan luwi becik menawa wong sing mengkono kuwi dikalungana watu penggilingan banjur dicemplungake ana ing segara luwih becik mengkono ketimbang wong mau jalari wong-wong sing percaya padha gawe dosa mulane padha diawas menawa sedulurmu gawe dosa welehno yen wong mau ngetuni dosane apuranen upama wong mau gawe kaluputan marang koe nganti kaping pitu setino lan saben gawe kaluputan marani koe lan muni aku keduwung wong mau apuranen Para rasul padha matur marang Gusti Yesus. Gusti, kula sami nyuwun tambahing pitados. Gusti Yesus ngandika, yen kowe duwe pengandel sing gedene sawiji sawi wae, kowe bisa akon wit anjir iki. Rungkato lantuman cepo ana ing segara, mesti wit mau bakal manut apa sing kok perintahake. Saupama ing antaramu ana sing duwe batur, sing kok kongkon mluku utawa angon wedhus. Apa sabaline batur mau saka pegaweane nuli kok kandhani? Ge inggal mangano, mesti ora. Malah kowe bakal muni, aku tatakno mangan. Nganggo sandangan sing resik lan ngadepo. Nunggo nono enggonku mangan nganti rampung. Sawise kuwi kowe mangano. Batura ora susah di alam mergo enggone nglakoni pegawean manut perintahing bendarane. Mengkono uga kowe. Yen kowe wis nglakoni kabeh sing didhawuhake marang kowe, kowe munio. Aku iki mung abdi lumrah, mung sadremo nglakoni kewajibanku. nalika Gusti Yesus mbajutake tindake saka kutha Yerusalem. Panjenengane ngliwati tapel watese daerah Samaria lan daerah Galilea. Nalika Gusti Yesus mlebu ing sawijining desa, ana wong loro lepra sepuluh sowan marang panjenengane. Wong-wong mau padha ngadeg sarta padha nguwuh-uwuh saka kaduan. Rama guru, kawula mugi panjenengan welasi. Parang Gusti Yesus pirsa wong-wong mau nuli ngandika, "Padha lunga, awakmu padha priksakno marang imam." Sajrone padha mlaku, wong-wong mau padha waras. Bareng ana salah siji sing weruh yen wis waras, dheweke nuli bali karo memuji asmane Allah kelawan swara soro. Wong mau nuli sujud ing ngarsane Gusti Yesus sarta ngaturake panuwun. Wong mau wong Samaria. Gusti Yesus nuli ngandika, "Apa ora wong sepuluh sing diwarasake, sing sanga ana ing ngendi? Apa sebabe dene malah wong monco kuwi sing bali lan ngaturake panuwun marang Gusti Allah?" Gusti Yesus nuli dawuh marang wong Samaria mau, "Ngadega, mulya, pangandelmu wis marasake kuwi." ana wong Farisi sawetara padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus bab besok kapan enggone Gusti Allah miwiti peperintahane Gusti Yesus ngandika peperintahane Allah kuwi ora diwiwiti srana pretanda-pretanda sing katon sing nganti njalari wong muni he delengen iki peperintahane Allah utawa lah kae ana ing kono awit peprintahane Allah kuwi ana ing sajrone atimu. Sawise kuwi Gusti Yesus nulingan dika marang para murite, bakal ana wektune kowe padha kepingin nyipati dinaning putrane manungsa, nanging ora bisa. Besok bakal ana wong sing kondo marang kowe. Delengen ana ing kono utawa delengen ana ing kene. Kowe aja gugu banjur metu goleki. ya kaya kilat enggone jumleret ing langit saka sisih kene tekan sisih kono ya kaya mengkono bakal kaanane dinaning putrane manungsa nanging panjenengane kudu nandang sangsara dhisik lan ditampik dening wong-wong jaman saiki padha kaya kaanane nalika jamane nabi nuh kaya mengkono uga besok kaanane jamaning putrane manungsa wong bakal mangan lan ngombe padha omah-omah lan mengkono satruse nganti tekan tinane Nabi Nuh mlebu ing praune lan banjire teko sarta mateni wong-wong kabeh mau uga kaya dek jamane Lut wong padha mangan lan ngombe dol tinuku nenandur lan gawe omah nanging nalika Lut metu saka kutha Sodom ing dina kuwi uga geni lan welirang tumurun saka langit ngobong wong kabeh kaya mengkono uga besok bakal kaanane dina ngetingale putraning manungsa. Wong sing ing dina kuwi ana ing payone omah. Aja medhun mlebu ing omah njupuk barang-barange saka ing kono. Semono uga wong sing lagi ana ing pategalan aja padha bali ing omahe. Padha elinga marang apa sing kedadian tumrap bojone sing sapa ngudi arep nyelametake uripe wong kuwi bakal kelangan urip sing sejati nanging sing sapa kelangan uripe malah bakal nampa urip sing sejati ngandelo aku ing bengi kuwi yen ana wong loro sing turu ana ing peturon sing siji bakal kajupo lan sijine ditinggal yen ana wong wadon loro sing lagi padha giling gandum sing siji bakal dijubuk lan sing sijine ditinggal. Yen ana wong loro sing lagi ana ing pategalan, sing siji bakal kajubuk lan sijine ditinggal. Para murid padha nyuwun pirsa, wonten ing pundi Gusti? Pangandikane Gusti Yesus, angger ana badang ing kono manuk gagak padha ngrompol.